Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ։ Մեր այս թողարկման անդրադառնալու ենք հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Ամերիկայի Հայդատի խորհրդի աշխատանքներին, Ամերիկայում մեր հայրենակիցների տրամադրություններին կապված Արցախի մայր հայրենիքի ներկա իրավիճակի հետ, ինչպես նաև այսօրերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման խնդրի շուրջ ԱՄՆ Հայդատի կողմից տարվող աշխատանքների վերաբերյալ, որի շուրջ զրուցել ենք Ամերիկայի Հայդատի խորհրդի անդամ և «ՀՅԴ Ամերիկայի» կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Անիչ Աղլասյանի հետ։ Բարև Ձեզ հարգելի Անին, շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերը կրկին սիրահոժար պատրաստակամ ընդունելու համար։ Պատերազմից հետո 2 տարի անցել մենք հնարավորություն ունեցանք բազմազբաղության պատճառով զրուցելու ծանոթանալու հետ պատերազմյան աշխատանքներին ԱՄՆ-ում հայտատի կողմից իրականացվող կխնդրեինք պատմել բնականաբար հայտատն այս ընթացքում բավականին աշխատանքներ է իրականացրել ծրագրեր է իրագործել եւ աշխատում է դրանց ուղությամբ։ Ինչ է հաջողվել այս ընթացքում իրականացնել, ինչ ուղությամբ են աշխատանքներ տարվել, որքանով է հաջողվել դա իրագործել։ Շնորհակալություն Վանջան։ Ես քանի անգամ եկել եմ Արցախ պատերազմից ի վեր, բայց արիտը չի ստեղծվել զրուցելու ցես հետ ու դրա համար ներողություն եմ խնդրում։ Հույսով եմ շուտով կկարողանանք Արցախում հանդիպել ու զրուցել։ Իսկ ինչ կվերապերի հայտարարի աշխատանքներուն պատերազմեն ի վեր։ Նախ պետք է նկարագրել սփյուռքահայության հոգեգան վիճակը, Պատերազմեն վերջ շատ ծանր էր հայության հոգեբանությունը սփյուռքի կախտօջախները ներս։ Հուսահատություն, դխրություն, զայրույթ։ Իհարկե ոչ հայտարարի համաշխարային ցանցի ղեկավարության մոտ, այլ ժողովրդի։ Պետք է նաև սփյուռքը այդ վիճակեն դուրս բերել, որ կարողանայինք աշխատանքը առաջ տանել։ Իսկ կրնամս էր, որ սփյուռքի ժողովրդի մեջ տարբեր էին հարցերը որոշ չափով։ Ացպիրկահայը, որ մեծահասակ էր Արցախի առաջին ազատագրման պայքարի ընթացքին, գիտեր ինչ կնշանակե Արցախը հայրենիքը ճանենալ, ինչ կնշանակեր առանց հայրենիքի ապրիլ։ Իսկ երկրորդը այսօրվա երդասարտությունը, որ չեր աբրած առանց հայրենիքի։ Օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության երդասարտած խումբերը, որ ազատ Արցախը կհամարեին իրենց անկախ հայրենիքը։ Մեկու մոտ հուսահատություն էր, իսկ մյուսի մոտ զայրույթ բայց վերջ ի վերջո հաջողեցանք մենք մեզի դուրս բերել այս վիճակներեն, հասկանալով, որ այն հողի վրա, ուր մեր հայրենագիցներու արյունը թափված է, այդ հողը սուրբ է եւ սրբություն, եւ կապ չունի, որ այս թժող կթափվեցավ մեր գրխուն, մեր ցերկերով։ Պետք էր համախմբվել ու կորձի լծվել ու հաջողեցանք այդ մեկը անել։ Հարգելյանի Արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ղեկավար անձանց այցելությունների ընթացքում նկատելի էր, որ ԱՄՆ-ում ընդունելության հետ կապված որոշակի տեղաշարժեր կային, բնականաբար ամերիկացի պաշտոնատար անձանց հետ արցախցի պաշտոնյաների հանդիպումների կազմակերպման գործում ներդրում է ունեցել նաև հայդատը տեղի հանձնախմբերը, ինչպիսին եք գնահատում նման հանդիպումները եւ ինչ է հաջողվել դրանց միջոցով իրագործել եւ ինչ նշանակություն կարող են ունենալ նաեւ հետագայում Արցախյան հիմնախնդրի Արցախի հետ կապված որոշ խնդիրների լուծման առումով։ Այո, իհարկե, երբ արիթը լինի, հայտարարի համաշխարհային ցանցը պատրաստ է իր աջակցությունը բերելու առաջ տանելու մեր արդար թադը։ Օրինակ սեպտեմբերին Արցախի արդակին կորտոս արտգործնախարարը հրավիրած էինք Ամերիկա, Վաշինգտոն։ Տարբեր հանդիպումներ կազմակերպած էին կոնգրեսականերու եւ այլ ամերիկացի քաղաքական կորդիչներու հետ։ Ինչ էր նպատակը։ Պետք է Արցախը ինքը իր թադը պաշտպանե ամենուրեք եւ սպիրկը պատրաստ է ամեն ձևի օգնելու գլխավորությամբ հայտարարի համաշխարհային ցանցին։ Պետք է ամեն դեղ, ամեն օր Արցախի ինքնորոշման անկախության հարցը արձարծվի աշխարհի բոլոր երկրներում եւ հոյթա այդ հադի անձնախումբերը ամեն օր կսպաղվին այդ հարցերով եւ ներգրաված են նաեւ Արցախի պետական ներկայացուցիչները, երբ անհրաժեշտ լինի։ Ամերիկայի կառավարության հետ կապված նախ մեկ բան բացատրեմ։ Հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ըստ ձեր գործունեության ունեցած եզրահանգումների ինչպիսի դիրքորոշում ունեն ամերիկացի այսպես ասենք առանցքային դիվանագետները, որոնց հետ դուք առիթ եք ունեցել այս ընթացքում շփվելու Արցախի խնդրի վերաբերյալ ինչ հնարավորություններ եք տեսնում նրանց ներգրավելու Արցախի հետ կապված շատ կարևոր խնդիրների լուծման գործում եւ ինչ փոփոխություններ կամ նորություններ է կրել նրանց դիրքորոշումը Արցախի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ։ Ամերիկայի կառավարությունը փակացած է 3 հավասար ջյուղերը՝ կորձացիր, օրենսդրական եւ թադական։ Մեր աշխատանքը կորզացիր, այսինքն նախագահական բալադի եւ օրենսդրական, այսինքն կոնգրեսի եւ սենատի հետ է։ Իրադես լինելու համար պետք է ընդունենք, որ եթե նախագահական բալադին հանգիստ թողնենք, իրենք երբեք չեն աչակցիր Արցախին։ Ավելի ճիշտ ոչ թե չեն աչակցիր, այլ հետաքրքրված չեն ընդհանրապես Արցախով։ Մեր ուժը եւ աստեցությունը կոնգրեսի եւ սենատի վրա է։ Հոն է որ մենք տարիներով հարաբերություններ մշակած ենք եւ խոսք ունենք Իսկ ինչու կարևոր է այդ մեկը, որովհետև կոնգրեսի եւ սենատի միջոցով է, որ ճնշում կփանեցնենք նախագահական բալադի վրա։ Այս վերջին ամիսներուն ընթացքին տասնյակ հազարներով նամակներ եւ հերացաններ կացած են կոնգրեսի եւ սենատի գրասենյակները, պահանջելով, որ իրենք ԱՄՆ-ի նախագահի Բայդենի վրա ճնշում փանեցնեն Արցախի հարցով։ Եվ այսօր անոր արդյունքները գտեսնենք։ Միջև այսօր, երբ թերք դիներ Արցախի մեջ, նախագահական բալադի հայտարարությունները միշտ ուղված կլային երկու կողմերուն։ Իսկ այս վերջին շաբաթները արդեն այդ մեկը փոխված է ոչ թե որովհետև մասնավորապես նախագահական բալադի քաղաքականությունը փոխված է այլ որովհետև կոնգրեսը եւ սենատը անընդհատ ճնշում մի դակ կբահեն նախագահին Արցախի հարցով։ Իսկ այս բոլորը գբարդենք հայտարարի հանցախումբերու տասնյակ տարիներու կորձունեության վրա։ Պատերազմից հետո Արցախի հետ կապված այն ծրագրերը, գործունեությունը, որ իրականացնում էիք, ինչ խմբագրումներ գրեց, ինչ փոփոխությունների ենթարկվեց եւ ինչ նորություններ մտան ձեր գործունեության մեջ։ Պատերազմից հետո շատ հստակ եղավ մեր համար, որ Սպյուրքը ամեն քնով պետք է աջակցի Արցախին։ Սպյուրքը միշտ եղած է Արցախի կողքին, թե հոգեբես, թե բարոյաբես եւ թե իհարկե ֆինանսական աջակցությամբ։ Հայտարարի բոլոր հանձնախումբերը աշխատին այդ ուղությամբ, որ ուղագի գապ ստեղծվի Արցախի հանրապետության եւ աշխարհի աստեցիկ մայրաքաղաքներու հետ։ Չնայած նույնիսկ այս աշխատանքը տարիներ առաջ սկսած էինք մեծ թափով Արցախի բարեկամներ անվան տակ Եվ բանջան, եթե չեմ սխալիր, մենք այդ ծրագրի Արցախի մեջ տեղի ունեցած համակոմարին ծանոթացած էինք, երբ աշխարի 4 կողմեն օտարերկրյա քաղաքական քորդիչներ բերած էինք Ստեփանագերտ։ Ինչպես քիչ առաջ նկարագրեցի, այսօր արդեն Սփյուռքահայության մեծ հատվածը ուշքի եկած է եւ ամեն ցևի իր աճակցությունը գուզե բերել Արցախին։ Ինչպես Արցախը, ինչպես Հայաստանը, նաեւ Սփյուռքը այսօր վիրավոր է եւ խնամքի պետք ունի։ Բայց մեր ներշնչումը գուքա մեր հայրենիքեն, մեր Արցախեն, մեր Հայաստանեն։ Մեկ խոսքով Սփյուռքը պատրաստ չէ հայրենիք զիջելու, Բնականաբար տեղյակ եք, որ այս օրերին ադրբեջանցի մի խումբ էկոլոգ ներկայացող անձանց կողմից արգելափակվել է Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միջանցքը եւ Արցախը կտրված է արտաքին աշխարից, կանգնել է հումանիտար ճգնաժամի առջև։ Այդ տեսանկյունից այսօր ինչ որ աշխատանքներ ԱՄՆ-ում հայդատի գրասենյակների հանձնախմբերի կողմից ձեռնարկվում են անձամբ դուք ինչ աշխատանքներում եք ներգրավված, ինչ խնդիրներ եք փորձում լուծել եւ որքան ինչքանով են դրանք հաջողվում։ Այո, աս արկելափակման հետ կապված բավականին աշխատանք կդարվի ԱՄՆ-ի հայտարարի գրասենյակի ու հանձնախումբերու կողմէ։ Նախ շատ արագորեն դաբալեցինք Ադրբեջանի կողմէ աթրույցը, որ այս արկելափակումը կապված է ովևէ էկոլոգիական հարցերու հետ։ Չի թողեցինք, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի կամ սենատի մեջ այս արկելափակման հետ կապված այլևայլ անկապ հարցեր արձացվին։ Այս նյութի հետ կապված շատ հստակորեն փոխանցեցինք Ամերիկայի կառավարության, որ այս ակերապակումը քայլերեն մեկն է, որ կդանի ցեղազտման։ Բացատրեցինք, որ Ադրբեջանը այս քայլը գարնե, որ տեսնե ուր են իրենց սահմանները մեծ պետություններու կով, որ իր վերջնական նպատակին թիմ է, դատարկելով Արցախը իր հայրենիներեն։ Այս հաջողեցան գնել հազարավոր երացայիններով եւ նամակներով ուղված մեր կոնգրեսականներու եւ սենատորներու։ Նաեւ Արցանց հանդիպում կազմակերպեցինք Արցախի pedagogan ներկայացուցիչներու, Արցախի հայտարարի գրասենյակի մեր կորձընկերներեն Գևիսկաջյանի եւ կոնգրեսական գրասենյակներու հետ։ Այս ժողովը շատ աստեցիկ էր եւ հստակ եղավ բոլոր մասնակիցներուն համար, որ ինչ է Ադրբեջանի իսկական նպատակը այս ճանապարհը փակելով։ Եվ ինչպես տեսանք, բազմաթիվ կոնգրեսականներ բարձրացանեցին իրենց մտահոգությունները։ Նաեւ կարեւոր է նշել, որ մեր փոխանցման պատկամը այս էր. ճանապարհը պետք է բացվի առանց ովևէ զիջումներու։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը պետք է այդ պատկամը հստակորեն փոխանցի Ադրբեջանին։ Իսկ հաջորդ քայլերը, որ կպատրաստենք կամ կհետապնդենք, պատժամիջոցներ ուղված Ալեևին։ Ինչպես քիչ առաջ ասի, այդքան ադեմ, որ Արցախը սպիրկի գարիք ունի, սպիրկը պատրաստ է օգնության հասնելու։ Հիմա գույմա միայն գրնանք քաղաքական աշխատանքով աճակցիլ, միջև արկելափագումը հաջողինք վերացնել, իսկ հետո մնացածը։ Փարգելյանին, եթե կունենanak Արցախին, արցախահայությանը փոխանցելու ինչ որ բարեմաղթանք, խոսք այս դժվարին իրավիճակում օգտվելով այս ընձեռված հնարավորությունից կարող եք ձեր ասելիքը փոխանցել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Այո, բայց իմ պատկամս բարեմաղթանքներս կապված չեն դոնական օրերով։ Սիրելի հայրենագիցներ, մեր քույրեր ու եղբայրներ, մենք ձեր կողքին ենք։ Մենք ձեզ երբեք առանցին չենք թողնի։ Դուք մեր ներշնչումն եք, Դուք մեր հույսն եք։ Թուկեք, որ մեզ հույս կուտակ, ուժ կուտակ, որ մենք շարունակենք մեր պայքարը։ Պայքարը պաշտպանելու, պահպանելու, սիրելու մեր հազարամյա հայրենիքը։ Ձեր գամքի ուժը, ձեր հավատարմությունը մեզ կմղե գիշեր ու ցերեկ թեպի պայքար։ Եվ այս բոլորի համար մենք շնորհակալ ենք։ Կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերին ընթառաջելու համար, իսկ ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ ձեր գործունեության մեջ եւ հույս ունենք կրկին ձեզ հանդիպել արդեն իրագործված ծրագրերի մասին խոսելու, անդրադառնալու եւ դրանք ներկայացնելու։ Նմանապես Վանջան, շնորհակալություն նորից հրավերի համար։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցներ Ամերիկայի հայդատի խորհրդի անդամ եւ Հոիդա Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Անիչ Աղլասյանը։ Ավարտին մոտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։